Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Աշխատանքային խորհրդակցություն ազգային ժողովում։ Ստեփանակերտում կարևոր ու հրատապ նշանակություն ունի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգման խնդիրը։ Տարեստարի շենանում են Հադրութի շրջանի Ծամձոր եւ Սարինշեն գյուղերը։ Ադրբեջանում ազգային փոքրամասնությունների զարթոնքն այն ականն է, որը կարող է ներսից պայթեցնել այդ երկիրը։ Արցախի Պետական համալսարանում անցկացվում է սպա հոկեբաների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը նոյեմբերի 27-ին հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի, մշտական հանձնաշահողների ու խմբակցությունների ղեկավարների աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Հանձնաժողովային քննարկումներում դրական եզրակացություն ստացած օրինագծերի վերաբերյալ մշտական հանձնաժողովների նախագահները տվել են համապատասխան բարձաբանումներ։ Այս մասին հայտնել են ազգային ժողովի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի բաժնից։ Ազգային ժողովի առաջիկա լեագումարնիստի օրակարգը կհամալրվի պարտադիր քննարկման ենթակա մի քանի հարցերով։ Հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2019 թվականի տարեկան գործնեայության ծրագիրը, հաշվե քննիչ պալատի անդամի ընտրությունը եւ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավորի նշանակումը։ Ամփոփելով աշխատանքային խորհրդակցության արդյունքները, Ազգային ժողովի նախագահը հայտարարել է, որ ազգային ժողովի 8-րդ նստաշրջանի հերթական նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի 29-ին ժամը 11-ին։ Նախատեսվում է նաև օրենսդիր գործադիր հարցոպատասխանի ընթացակարգ։ 2019 թվականի պետական բյուջեի միջոցներով Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հետ համաֆինանսավորվող օբյեկտների համար նախատեսվում է 703 միլիոն 169 հազար դրամ որը կուղղվի հիմնականում կրթության համակարգի շենքերի բարելավմանը, հանդիսությունների տների եւ համայնքային կենտրոնների կառուցմանը։ Այս մասին ասել է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը։ Նրա խոսքով ավարտին կհասցվեն Իվանյան, Կրասնի, Տումի, Թաղասեր գյուղերի հանդիսությունների տների եւ համայնքային կենտրոնների եւ մի շարք այլ աշխատանքներ կսկսվեն Շահումյանի շրջանի Խարվաճար քաղաքի նոր հիվանդանոցի մասնաշենքի կառուցման եւ հին մասնաշենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները, ինչպես նաեւ 208 միլիոն 103 հազար դրամ կհատկացվի Վարդենիս Սոտք Խարվաճար ավտոճանապարհի կառուցման ֆինանսավորմանը։ Ինչպես հաղորդել են Կազգային ժողովում 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագծի հանձնաժողովային քննարկումների ընթացքում Ստեփանակերտի քաղաքապետը պատասխանել է падգամավորների մի շարք հարցերի, որոնք կարծում են կհետաքրքրեն նաև մեր ունկնդիրներին, առանձնապես մայրաքաղաքի բնակիչներին։ Կատարելով այդ ընթացակարգը հանգամանալի ներկայացնելու մեր խոստումը, ներկայացնում ենք հարցոպատասխանի առավել ուշագրավ դրվագները։ Ինչպես հայտնի է Մայրաքաղաքի բազմաբնակարան շենքերի բակերի որոշ հատվածներ քանդվել են շուրջօրյա ջրամատակարարման ծրագիրն իրականացնելու ընթացքում։ Արդեն 2 տարի է ինչ այդ տարածքներում իրականացվում են բարեկարգման աշխատանքներ։ Պատգամավոր Արտուր Թոմասյանը քաղաքապետից հետաքրքրվեց, թե ինչ վիճակում է այդ գործընթացը։ Հարցինի պատասխան Սուրեն Գրիգորյանը նշեց։ Քաղաքապետանին հատկացված միջոցների շրջանակներում արդեն մի երկու տարի է որ շտեն միջոցներ են ձեռնարկում բակերի առանձին հատվածներ ասֆալտապատման աշխատանքները անելու։ Գախնիկ չէ, որ Ստեփանակերտում հրատապ ու կարևոր նշանակություն ունի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգման խնդիրը։ Ինչու շատ հաճախ անպատասխան են մնում հենց այդ խնդրով դիմող քաղաքացիների դիմումները, երբ վերջնականապես կլուծվի այդ հարցը, հարցրեց падգամավոր Ալյոշա Գաբրելյանը։ Այսօր կարևորագույն խնդիրը բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հետ կապված խնդիրը։ Խորհրդակցություն է եղել կառավարությունը, մենք պետնախարարի մոտ խորհրդակցության ժամանակ եկել ենք եզրակացության, որ բնակարանի ֆոնդը պահպանելու համար առաջնահերթ կերպով պետք է բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հարցը լուծել եւ պայմանավորություն ենք դրվել առաջիկա 2-3 տարում այս հարցը հիմնով են լուծում, որովհետեւ եթե տանիքը բազմաբնակարան չի լուծում, ահագին խնդիրներ առաջանում։ Մայրաքաղաքի որոշ անբարեկարգ փողոցներում ամեն տարի իրականացվում են խճապատման աշխատանքներ, որոնք սելավներից հետո կրկին դառնում են անանցանելի։ Միթե հնարավոր չէ ասֆալտապատել այդ փողոցները։ Պատգամավոր Գագիկ Վաղոնցի հարցն է։ Ժորգետ հավամասում ենք ամեն տարի խճապատման աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Ինչ վերաբերում է լուսավորման, լուսավորման հետ կապված ընդհանրապես մենք խնդիր չունենք քաղաքում։ Ինձ համար զարմանալի է, որ լուսավորման հետ հարց եք բարձրացնում։ Մենք լուսավորության հետ կապված հայրաքաղաքում այդպիսի հայտ չի եղել, որ մենք չբավարարենք։ Խնդիր չունենք լուսավորման հետ։ Իսկ դիմում չենք ստացել բոլոր դեպքերով էլի գուսավորման։ Հիմա դա նույնպես այն մասշտաբի աշխատանքներ են քրճապատման, ասֆալտապատման, որ քաղաքապետարանը չի պլանավորում երկպիսի հնարավորություններ չունի։ Մենք այդ հարցերը քննարկում ենք քաղաքաշինության նախարարության հետ միասին եւ ներառում է քաղաքաշինության նախարարության պլաններում։ Պատգամավոր Լյուդմիլա Բարսեղյանը հետաքրքրվում էր նախկին Ռոսիա կինոթատրոնի շրջակատարածքի բարեկարգման խնդրով։ Այն մի քանի անգամ մաքրվել է, սակայն նորից նույն անբարեկարգ վիճակում է։ Մասնավոր տարածք է այդ կինոթատրոնը։ Մի ձերքից ձերք հանգել։ Ես հիմա այսօրվա դրքամ ճիշտ ասած չգիտեմ վերջին հաշվում ում սեփականությունն է դա եւ ինչա պլանավորում։ Մենք ժամանակ առ ժամանակ մենք այնտեղ մակրություն անում ենք, բայց ստիպված ենք անում, որովհետեւ չգիտենք տերը ով է։ Եվ յուրօրինակ երկաները օգտվում են դրա Որջ հարցա ես զբաղեմ, կտեսնենք ինչա նախատեսում։ Մեկ այլ հարց, որով հանդես եկավ падգամավոր Ռիտա Մնացականյանը, վերաբերում էր մայրաքաղաքում թափառող շների խնդրին։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկել կամ ձեռնարկում քաղաքապետարանը։ Սան մակրումում հաստիկ ունենք միաժորսկանի, որ բայց մենք ոստիկանության հետ համատեղ այդ ժամանակ առ ժամանակ այդ աշխատանքների թափառող շների մասով իրականացնում են բայց քանի որ քաղաքի տարածքում արգելված է այդ հրացաններով խփելը շատ դժվարանում է Ինչ վերաբերում է հին շենքերի արտաքին տեսքի փոփոխություններին, ապա Սուրեն Գրիգորյանը նշեց, որ գալիք տարում նույնպես կշարունակվի այդ ծրագիրը, ինչը նոր շունչ ու նոր գույներ է հաղորդում մայրաքաղաքին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախյան գոյամարտի տարիներին Հադրութի շրջանի Ծամձոր եւ Սարինշեն գյուղերն ավերվել էին հակառակորդի կողմից։ Ներկայումս պետական ֆինանսավորմամբ եւ բարերարների աջակցությամբ երկու գյուղերում կառուցվում են հասարակական օբյեկտներ, բնակելի տներ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը գյուղերում կառուցվեցին բնակելի տներ, դպրոցի գյուղապետարանի շենքեր, որտեղ տեղակայված էր նաև բժշկետ ակումբը։ Ցանցեր համայնքը, որտեղ ընդգրկված է Ցանցեր եւ Սարեշեն գյուղերը, պետության միջոցներով հատկացրել է ուազմակնիշի շտաբ օգնության ավտոմեքենա, որը սպասարկում է գյուղի ամբողջ բնակչությանը։ Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ եւ հողագործությամբ։ Համայնքի ղեկավար Կարո Մինասյանը ցավով է նշում, որ գյուղը մայրամուտ է ապրում։ Երիտասարդ ընտանիքներ չկան։ Սարեշեն գյուղում գտնվող երիտասարդ ընտանիքները դպրոցի բացակայության պատճառով թողնում են գյուղը եւ տեղափոխում հադրուտ քաղաք կամ այլ բնակավայրեր։ Գյուղեր եկող ճանապարհը, որը վերանորոգվել է 2012 թվականին, բարեկարգման խիստ կարիք ունի։ Ըստ համակարգի ղեկավարի գյուղի շենացման ժողովրդագրական վիճակի բարելավման հարցում պետական աջակցությանը խիստ կարիք ունի։ Ցանկալի է, որ ցանցեր համայնքը եւս ընդգրկվի վերաբնակեցող բնակավայրերի ցանկը եւ այդ համայնքում եւս իրականացնի վերաբնակեցման աշխատանքներ, որը հնարավորություն կտա գյուղերում ավելացնել բնակչության թիվը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Օրերս Արցախում էր գտնվում Երևանի ռուս-հայկական սլավոնական համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Արևելագետ Գառնիկ Ասատրյանը։ Առիթն օգտագործելով մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը զրուցել է նրա հետ Ադրբեջանում ամենախոշոր ազգային փոքրամասնության Թալիշների ազգային ազատագրական պայքարի առաջնորդ Ֆահրադին Աբոզոդայի ձերբակալության ու սպասվող զարգացումների մասին։ Վահրադին Աբոսզոդայի ձերբակալության մասին լուրը մամուլում հայտնվեց այս տարվա սեպտեմբերին։ Ձերբակալությունն ուներ որևէ քաղաքական ուղերձ, թե ոչ։ Արևելագետ Գառնիկ Ալեքսանյանի կարծիքով երևույթի մեջ իհարկե որոշակի խորհուրդ կա, բայց ոչ այնքան, որ այն ուղերձ անվանենք։ Դա ընդամենը Մոսկվայի կողմից Բաքվին հաջողանալու ժեստ էր, միայն այդքանը։ Ես գիտեի, որպես Ադրբեջանի հետ փոխհարաբերությունների, այսպես ասած, չվատացնելու կամ չխաթարելու կամ ինչ որ չմթագնելու ցանկություն։ Նրան նշանակել են մինչև մարտի 6-ը կալանքի տակ ներկայացրել են ժամանակավոր կալանքում, որից հետո պետք է որոշվի այս ընթացքում, թե նրան արտահանձնելու են, թե չէ, վստահաբար կարող եմ ասել, որ չեն արտահանձնելու հնարավոր չէ որ նրան ականձնել։ Այս պրոցեդուրան այս ընդհանրակարգն էլ հավանաբար տարվում է դրա համար, որպեսզի ցույց տրվի, որ Ադրբեջանի հանդեպ, այսպես ասած, վերաբերմունք կա եւ այլն եւ այլն։ Ադրբեջանը ներկայացրել է պակետ, հիմնավորումների պակետ, որը բացարձակապես չի դիմանում որևէ քննադատության, այսինքն իրավական իմաստով առհասարակ զուրկ է։ Հիմքից Ադրբեջանում ազգային փոքրամասնությունների զարթոնքը այն ականն է, որը կարող է ներսից պայթեցնել այդ երկիրը, եւ Բաքուն դա քաջ գիտակցում է։ Ահա թե ինչու թալիշական շարժման առաջնորդները ստիպված են վտարանդվել այդ երկրից, ապաստան փնտրելով այլ երկրներում։ Սակայն Գառնիկա Սատրյանի գնահատմամբ նրա ձերբակալությունը ի հեճուկս ադրբեջանի իշխանությունների հակառակ ազդեցություն ունեցավ։ Բախրեդին Աբազայի ձերբակալությունը ունեցավ նաև մեծ էֆեկտ։ Այսինքն սա հզոր խթան տվեց Թալիստանի ազգային ազգագրական շարժմանը։ Թալիշական շարժումը մի քանի գլուխ բարձրացավ։ Այսօր եթե դուք նկատեք միջև Ֆախրեդին Աբազադեի ձերբակալություն եւ դրանից հետո տեսնեք որ մի քանի անգամ հզորացել է շարժումը։ Հզորացել է այնքան որ վտանգ ներկայացնի։ Միշտ էլ վտանգ է ներկայացնում Թալիշստանի թալիշական ֆակտորը Ադրբեջանի համար միշտ էլ վտանգ է ներկայացնում սրա մասին խոս չկա բայց գիտեք ինչ մեզանում ընդունված է մեր շրջանում ընդունված է ժողովրդի շրջանում որ վտանգը այն է որ ժողովուրդը վեր կմնա վտանգ վերցնի եւ հասակվի իշխանությունների վրա այդպիսի վտանգը չի ստեղծվում միանգամից Կարևորը երբ էթնիկական մասսան կա, երբ ֆակտորը կա, ֆակտորը որ կա, դա մի օր գործելու է, երբը գործելու։ Դրա համար պետք է հնարավորություններ լինեն, դրա համար պետք է լինի անպատասխան միջավայր, անպատասխան հանգամանքներ, այդ հանգամանքները պետք է ստեղծվեն եւ կստեղծվեն այդ հանգամանքները։ Մեր մասնակցությամբ թե առանց մեզ դա կստեղծվի։ Ինչքան շուտ ստեղծվի, այդքան լավ է։ Դրա համար պետք է աշխատել, որպեսզի դա շուտ ստեղծվի։ Սա է խնդիրը։ Հիշեցնենք, որ Աբոս Զոդայի հանդեպ հետապնդումները սկսվել են այն բանից հետո, երբ փլուզվել է 1993 թվականին ստեղծված ու երկու ամսվա կյանք ունեցած Թալիշ Մուղանական Հանրապետությունը։ 1994 թվականից Աբոս Զոդան գտնվում է Ռուսաստանում եւ երբեք չի դադարել առաջ տանել անկախ Թալիշստանի ստեղծման գաղափարը։ Այս ընթացքում նա միայն մի կարճ ժամանակ ընթացքում է հնարավորություն ունեցել վերադառնալ ու գործնեություն ծավալել հայրենիքում։ Դա 2005 թվականին էր Հեյդար Ալիևի մահից հետո սակայն շուտով բռնաճնշումների նոր ալիք սկսվեց Թալիշական շարժման առաջնորդի նկատմամբ, ու նա ստիպված էր նորից բռնելու գաղթի ճանապարհը։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուկլաս Մայքլուրեր Արցախի պետական համալսարանի եւ Պաշտպանության բանակի համատեղ նախաձեռնությամբ Մայր բուհում անցկացվում է սպա հոկեբանների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց։ Վանովիկովի ռեպորտաժը։ Հնգորյա դասընթացը վարում են Արցախի Պետական Համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի դասախոսները եւ Պաշտպանության բանակի ռազմական հոգեբանները։ Պաշտպանության բանակի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների բաժնի հոգեբանական բաժանմունքի պետ փոխգնդապետ Արմեն Սաղյանի խոսքով նմանատիպ դասընթացների արդյունքում սպա հոգեբաններն ակնկալում են մասնագիտական նորույթների ձեռքբերում, որոնք օգտակար կլինեն առօրյա աշխատանքում, ինչպես նաեւ քաղաքացիական հոգեբանների հետ փորձի փոխանակում, փոխադարձ հետաքրքրությունների շրջանակում շարունակում։ Նպատակը միանշանակ մեկն է, որպեսզի եւ սպա հոկեբանների եւ դասախոս հոկեբանների հետ իրականացնենք փորձի փոխանակումներ, դա նորից ձեռք բերենք անհրաժեշտը ինչ որ մեզ պետք է հետագայում դրա աշխատանքները իրականացնելու։ Ամենից շատը աշխատանքները նպատակաուղված են զուտ մասնագիտական, որպեսզի ամրապնդվեն գիտելիքները, նաև իսկ գործնական հմտությունները կատարելագործվեն, բայց ամենից կարևորը, որ մեր սպա հոգեբաններն են իրանց հարցի փոխանակումների մեջ շրջանակում են կարողանում են հիմնական նպատակին հասնել։ Դասախոսությունները գործնական պարապմունքն պլանավորված են անցկացվելու։ Գալիք տարի Պաշտպանության բանակի հոգեբաններն առավել կընդլայնեն փորձի փոխանակման ու համագործակցության շրջանակը։ Եկող տարվանից արդեն իսկ ընդլայնելու եք մեր շրջանակները փոխհամագործակցության Արցախում հոգեբանական կենտրոնների հետ, լավագույն մասնագետների հետ ընդլայնելու եք փորձի փոխանակման հետ միասին, քանի որ տարին երկու անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում համապատասխան հավաքներ տեղի ունենում, նայում դեղ մասնակցում։ Կարևորելով Արցախի պետհամալսարանի հոկեբանների հետ համագործակցությունը ռազմական հոկեբանների վերապատրաստման դասընթացի մեկնարկին, ներկա էր նաև Պաշտպանության բանակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը։ Նոյեմբերի 27-ին Ալավերդիում Քարոզարշավի շրջանակներում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Իմքայլը Դաշինքի առաջին համար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ինքը Հայաստանի միակ ղեկավարն է, ում որդին ծառայում է Արցախում։ Նա նաև պնդել է, որ նույնիսկ Ղարաբաղցի ղեկավարների զավակները Ղարաբաղում չեն ծառայել եւ ընդհանրապես բանակում չեն ծառայել։ Մեկնաբանելով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը հայտարարել է. Կարծում եմ, որ պարոն Փաշինյանը պետք է բարձաբանի, թե կոնկրետ որ ղեկավարի մասին է խոսքը։ Օրինակ Արցախի գործող նախագահի Բակո Սահակյանի որդին ծառայել է բանակում նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանի որդին ծառայել է, ծառայել են նաև պաշտպանության բանակի հրամանատարի երկու որդիները եւ այլն։ Սրանք արձանագրված փաստեր են եւ ընդհանրապես պաշտոնյաների ворթիները ծառայում են։ Չգիտեմ կոնկրետ որ ղեկավարի մասին է խոսքը, դրա մասին բարձաբանումները պետք է ստանալ պարոն Փաշինյանից։ Բոլորին հորդորում եմ Արցախի հարցով համախմբվել մեկ միասնական դիրքորոշման շուրջ, ջենթլմենական պայմանավորվածությամբ Արցախի թեման կամ Արցախ անվանումն ընդհանրապես հանել նախընտրական ելույթների եւ բանավեճերի առօրյա բառամթերքից։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արաբաբլոյանը, ով ի դեպ չի մասնակցում ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է. Հայաստանի Հանրապետության շուրջ 30-ամյա պատմությունն ապացուցել է, որ կան արժեքներ, որոնք ենթակա չեն որևէ շահարկման, չարաշահման, սակարկությունների, ինչպես նաև այդ արժեքները չեն կարող իջեցվել անձնական կամ քաղաքական նախընտրական շահերի մակարդակ։ Այդ արժեքներում իր ուրույն տեղն ունի Արցախը։ Ընդամենը 2 տարի առաջ ապրիլին բոլորս կրկին փաստեցինք ու համոզվեցինք, որ Արցախի անվտանգությունն ու Արցախաբնակ մեր հայրենակիցների ինքնորոշման իրավունքը գտնվում են բոլորիս հոգացության ներքո։ Մեզանից յուրաքանչյուրը ցույց տվեց, որ կանգնած է Արցախի ու Արցախցու թիկունքին, ապա ցույցեց, որ մեր ողջ ուժն ուղղված է Արցախի ու Արցախցու պաշտպանությանը։ Արցախի հարցում մեզանում գոյություն չպետք է ունենան սևեր, կարմիրներ, սպիտակներ կամ կանաչներ։ Քաղաքական գույների բաժանումները, եթե չենք կարողանում հրաժարվել դրանցից, տարածենք բացառապես քաղաքական պայքարի վրա։ Իսկ Արցախն ու Հայաստանի Հանրապետությունն ունեն ընդամենը մեկ միասնական գույն, եւ դա հայկական երագույնն է։ Ընդ որում ասվածը հավասարապես վերաբերում է բոլոր քաղաքական ուժերին։ Սիրելի բարեկամներ, երրագույնն ընդհանուր է, ինչպես ընդհանուր է Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը եւ Արցախի ու Հայաստանի Հանրապետության ապագան դիմում եմ Արցախի իմ քույրերին ու եղբայրներին։ Խնդրում եմ նախընտրական այս օրերին զերծ մնալ կրկեր բորբոքելուց եւ անարձագանք թողնել հնչեցվող որոշ հայտարարություններ, որոնք ամենայն հավանականությամբ մտքերի ոչ ճիշտ ձևակերպումների հետևանք են, մասնավորապես ասված է հայտարարության մեջ։ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության նախագահի նստավայրում Բելվյու ամրոցում տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի եւ Տիկին Նունե Սարգսյանի դիմավորման պաշտոնական արարողությունը։ Զինվորական նվագախմբի կատարման փնջել են Հայաստանի եւ Գերմանիայի պետական օրհներգերը։ Նախագահներն ընդունել են պատվո պահակային վաշտի ողջույնը։ Այնուհետև տեղի ունեցել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության նախագահի Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի եւ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի առանձնազրույցը, որին հաջորդել է ընդլայնված կազմով հանդիպումը պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Նախագահ Սարգսյանը Գերմանիայի իր գործընկերոջը հրավիրել է պաշտոնական այց կատարել Հայաստան, ինչն ընդունվել է Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի կողմից։ ՀԱՊԿ-ում բոլոր խնդրահարույց հարցերը պետք է լուծվեն կոնսենսուսի հիման վրա։ Այս մասին ասել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Ես պատրաստ չեմ այս թեմայով մանրամասն մեկնաբանություններ տալ։ Կարող եմ մեկ բան ասել. հապկում բոլոր խնդիրները պետք է եւ լուծվելու են կոնսենսուսի հիման վրա, քանի որ բոլոր երկրները շահագրգռված են, որ կազմակերպությունն աշխատի եւ մեր ընդհանուր անվտանգության ապահովման համար այնպիսի ներդրում ունենա, որն իրենից ակնկալում են, ասել են հավելելով, որ դա ռուսական կողմի դիրքորոշումն է։ Հարցին կկարողանա արդյոք Հայաստանի ներկայացուցիչը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնել Յուրի Խաչատուրովի հետ կանչից հետո դեսպանը պատասխանել է, որ ինքը լիազորված չէ պետությունների առաջնորդների փոխարեն խոսել։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ձեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտի անկամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 10, ցերեկը 12-ից 17 աստիճան, տաքություն։